Man atrodo, tai tie dalykai, kaip e, atgaila, atleidimas, paleidimas, jie turi būti irgi tuo pat metu atliekami. E, jeigu suvokėt, pavyzdžiui, meditacijos metu iškilo samskaro įspaudas, tu prasme įrašas, kad nu, kažką nesažiningai pasielgėt. Jūs, pavyzdžiui, Tai susivokimas, tarkim, iš tos sąmonės, kad e, kas tai yra. Susivokėt ir e, liktai pasiryžimas keistis, va, tam, kad būtų įvyktų e, atgaila, tai yra pasiryžimas keistis turi būti. Nu, tiesiog paleidi tave. Kad daugiau tavęs nebe, tiesiog nebekankintų. Tiesiog vyksta į labai įvairus darbas. Gali vykti įvairus darbas Jeigu, pavyzdžiui, prisimenat, kad su jumis kažkas neteisingai e, pasielgė, tiesiog suvokite, kad, nu, įsivaizduokite, kad, nu, viskas laikina, viskas praeina. Nu ir tiesiog buvo nebuvę, žinai, paleidai, <laughs> atleidai, nu atleidai, tą akimirką. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, kažkokia atsakomybė, jeigu, pavyzdžiui, jūs apvogė ar kažkas vėl kažką padarė, žinai, e, jeigu žmogus auklėjam, kad nereikia auklėjamųjų priemonių kažkokį imtis, ne? Kaip tik gal reikia, bet čia yra daugiau viduj paleidi, bet išoriškai kartais reikia priimti sprendimus, kad būtų atlyginti žala kažkokia atlyginti. Taip kad pamastykite, reiškia, tai meditacijos e, praktikos metu ir sąžinių sąskaita turi dirbti labai stipriai. Taip pat, jeigu pamatot save, reiškia kažkokius save tokį, koks, koks esat, irgi tiesiog e, paleiskit save tokį, koks jūs esat. Nu, viduj, paleidimas turi būti. Įsivaizduokit, vat, meditacija yra kažkas panašaus kaip mirimo procesas, kai žmogus e, kūną, na, nu, na, miršta žmogus. Iš pažiūrėjau, reiškia, kaip pasijungia, reiškia, žemės stichija, ne, ten kūnas, fizinis kūnas atsijungia, uh, paskui atsijungia, reiškia, vandens stichija, viskas atsivalo, reiškia, paskui atsijungia, kas ten, ugnies stichija, reiškia, oras stichija, taip nusirengia. Taip. Aišku, mes, mes negalėsim tokio dalyko padaryti, čia taip nebus. Bet tiesiog esmė, kad viską tu turi paleisti, atleisti ir liptai būtų paskutinis, kaip sakyti, paskutinę akimirką, pati svarbiausia. Taigi darysime 54, 64 mum darysim. Tai bus netaip paprasta, todėl aš labai labai rekomenduoju, kas nemoka patogiai sėdėti Tiesiog iš tikrųjų nuo kėdutės vat, labai gerai vat, pasiėmė. Ištiesos kojos, ištiesos kojos, aš nežinau, ar gerai jums ištiestom kojam yra. Ar gerai? Ne, nepatogu sukryžiuotų. Asirėmus būtinai, ne, nu kaip. Mes, kaip sakyt, čia vat, ne hatha jogai esam, kad Taigi, ištiestam kojom, sėskit. Yra ten tų taisyklių, aš apie tai jums net nekalbu, nes kartais pa žmonės susiveda, kaip teisinga atsisėsti, <laughs> tom pasibaigia jų meditacija, kankinasi. Ne, kankinimas sėdint irgi turi savo prasme iš to. <laughs> turi labai gilę prasme, bet apie tai mes nu, tiesiog dabar netame esmė. Mes dirbam savo e, vidum. Todėl e, tiesiog mano viltis, o šiuo atveju, kad kas nors iš jūsų namuose papraktikuosi dar, nu, galbūt patiksim šitą praktiką. Taigi, 66 e, kartus, o, sakysim, ne 108, nes aš pajutau, kad gali būti per daug. Po to bus, e, arba palaukit, žinau, kaip padarysim, kad galbūt jūsų nereikia užkrauti. Aš taip garsiai mastau. Padarysime 21, reiškia 3 kartus po 21. Ir po kiekvieno 21 bus e, kažkur, va, tarkim, 5 minutės. Kažkur va, apie antrą valandą ir, ir būtų pabaiga mūsų daug maž mes valandą iki antros turim. Tai va dabar bus praktikos, pavadinkim taip. Reiškia, ir paskui kiek liks laiko dar iki antros valandos, mes pabandysim pasidalinti jūsų patirtim ir aš pabandysiu pakomentuoti, ar jūs patys savo realizacijom pasidalinsit. Gerai? Atminkit tokį dalyką, reiškia om, reiškia Dievas taip. Taip Dievui. Kai sakot Dievui taip, savo žmogišką logiką turit paleisti. Paleisti. Atiduokit Dievui santykius, tai atiduokit Dievui darbą, atiduokit tai Dievui, reiškia, savo sveikatą, atiduokit tai Dievui. Tegul būna taip, nepasiriškit, kad turit būtinai pasveikti, turi, o gal kaip tik, kaip, kaip tik reiškia, turės to išeiti iš jūsų gyvenimo. Ar, su, ar pasiruošę šitai? Jeigu pasiruošę, reiškia, jūs tinkama nuotaika. Taigi, užmerkiam akis. Šipsena akise, lengvumas, veide, širdyje. Pajuntate kvepavimą. Gerai. Įkvėpimas. O. išlikimas sąmoningas, be užlaikymo įkvepiant ir iškvepiant. Įkvepiant mintise sakote so, iškvepiant ham. Be užlaikymą. laisvai kvėpuojam ir merkia akis, paleidžiame protą, tiesiog kvėpuojam, paleidžiame protą. bandykite įsiklausyti į tylą stebėkite savo protą, kaip jis juda. Taigi šiek tiek giliai įkvepiam biškėdami atsimerkiam, pasitaisom, pasiruošiam sekančiam 21 kartą om. Užmerkiam akis. Dabar e, taip, reiškia, aš skaičiuosiu, o jūs om sakykite savo ritmu. Tai reiškia, kad ne vienu metu gali būti, gali būti ir vienu metu, bet gali būti, kad jūs išteisit kas nors, trumpiau sakysit. Įeikite į bendrą tam tikrą kolektyvinę vibraciją. Taigi įkvėpimas. Oh. mintis, jausmai, pojūčiai. Išlaikykite sąmoningą kvepavimą. Kvepavimas turėtų įkvėpimas, iškvėpimas tolygus būti. Be pauzių. vieną minutę pasistenkite. Sąmoningai. šiek tiek giliau įkvepiam. Iškirdami atsimerkim, pasitaisom, jeigu reikia. Ir paskutinis ciklas bus 21 kartom. Darysim. Vėlgi atminkite, stebėkite savo protą, jis, ar jis laksto, ar jis e, miega, tingi, ar, ar išeina jį e, atplėšti e, nuo tų minčių, jausmų, prisiminimų, sugrįžti prie čia tai, ką darote? Ar išeina suvokti, kad e, save atiduoti Dievui į rankas? Atliekant om, galite įsivaizduoti save, kad jūs atiduodate Dievui į rankas ir sakote, Dieve, aš atiduodu savo gyvenimą tavo rankas, daryktų su juo ir su manim tai, ką, ką tu žinai geriausiai, ką reikia daryti. Tai po tokia nuotaika e, turėtų būti atliekant om. Va, tą, tai tiesiog įsivaizduokit, kad jūs to, tiesiog sakot, tai viešpate, aš tau visą gyvenimą to atiduodu, aš sutinku su viskuo, kas vyks, aš priimu viską ir sutinku su tom, kas vyks, reiškia gyvenime, tiesiog tiesi tą valią. Tai yra nuotaika on meditacijos metu. Po to, kai kvepuojame, tiesiog mes galim jausti, stebėti, kaip integruojasi energija į sistemas. Ir taip mes prisipildom. Taigi paskutinis bus, darysime vėl, visi vienu metu darysime 21 kartą, ne taip kaip prieš tai, tiesiog kad metu ritmingai. <clears throat> Jeigu kažkam neužtenka įkvėpti orą, iškvėpti tiesiog trumpiau darykit ir tyliau. taigi pasistenkite paskutinį tai reiškia jūsų kažkokia asmeninė pastanga tai būtų išlaikyt tą dėmesingumą nepasiduot protui kuris sako atsibodo nuviliau va tą nu, tingėjimą jūs čia nugalėsit jūs gyvenime nugalėsit o tai ką jūs čia padarysit gyvenime atsilieps kokybiška meditacija yra ir šiaip gyvenime nu, jūs tampat šeimininkas gyvenimas Taigi 21 kartas om. Jeigu kažkam nepatogumas kyla, jūs turite pasakyti paleisti. Paleiskite. Taigi, užmerkis akis. Dėmesys į širdį, šipsena visada nuo šipsenos reikia pradėti, šipšia, šipsena pabaigti. Taip. Taigi, įkvėpimas. O. alternatyva, iš kurios išeina garsas, forma, pojūtis. Kvepavimas, tolygus, be užlaikymo. penkias minutės tylos meditacija iškyla koks mintis, jausmas, atiduokite Tėvui rankas tą vaizdą, tą jausmą. Ir toliau tęskite visas savo bėdas, džiaugsmus atiduokite, paleiskite. Tiesiog tavo valia. Tai kas kelia nerimą. Taigi šiek tiek giliau kvėpiam. Iškėdami senelį, mes atsėdėm patotį. Nu, šauniai padirbėjot. Yra toks dėsnis. Tai, ką mes paleidžiam, įganom teisę turėti. Tai prie ko prisirišam, iš mūsų bus atimta. Penki šitą taisyklę. Tai, ko prisirišom, bus atimta. Tai, ką paleidžiam, tas bus pridėta. Nu, ta prasme, pozityvia, gerai prasme, tai, kas reikalinga. Tai gali tiesiog, kad jeigu yra kažkas tokio, tai kiekvieną dieną, jeigu darytume 21 kartą ir 5 minutės, tiesiog atiduokit su iškvėpimo visko, viso, visko, darbo, rūpešių, santykius, vaikus, žmoną, vyrą, Dievui atiduokit, nu, viską atiduokit, tiesiog visą save atiduokit. Ir tada atsikelkit po metalį, sakykit, gyvenkit pilna krūvį gyvenimą ir tiesiog daug dalykų Niekada meditacija negali būti tapti savitikslė turi būti suderinta su gyvenimu. Tai va, tai mūsų šiandien renginys e, eina į pabaigą, bet gal kas norit kažką pasakyti. ту е м о ц и ю nepastebimos, nes jos tokios labiau plaukiančios, tu tarsi jose esi, jas sunkiau pastebėti, o kai biškai taip įsižemini, atsirandi ten, kur tu esi, tai jas mhm. sunkiau pastebėti, bet man padeda šitą dalyką, tai gal kažkam tai reikia padėti. Šiaip tai praktika, dar kartą meditacija yra du dalykai. Tai yra neprisirišimas ir praktika. Tiesiog praktika bet ir neprisirišimas. Jeigu yra prisirišimas, tai yra pavojinga labai. Labai pavojinga ta prasme, kad e, gali skausmo avarija gali vykti. Todėl, nu, pavyzdžiui, yra tokių, nu, aš į subtilumus tokius nejau, kad jūsų neišgazdinti, bet Pavyzdžiui, gerai pavalgius, geriau neiti medituoti, ne dėl to, kad sunku yra medituoti, bet kai žmogus valgo, jo aš, e, į kūnišką aš labiau pavirsta. Ir kai žmogus sėdi medituoti, tai reiškia, gali būti e, atitrukimai tam tikri. Gali vairūs tokie nesideramumai būti. Tai va, tai geriausia medituoti yra tušės skrandžio, ryte, kai dar nėra rūpeščių sukilę, o kai jau dešimtą kokią valandą e, ryto jau miestas sukilęs kaime ne taip tai jaučiasi bet mieste labai jaučiasi praktiškai labai yra nes e, kitų žmonių mintys ir jausmai irgi mus veikia ir ateina mūsų ir tai trikdo iš tikrųjų Taip, e, po to po sekso geriau nemedituoti šitaip. Nu, politikų santykių, kad praeitų bent e, keturias valandas, žinau, gal daugiau net. Tai va taip. Po pykčio, aišku, visų kitokių konfliktų, gal ir om gerai šiaip, jeigu emocijos kažkokios iškyla, om, kad paleisti viską, atiduoti Bet jeigu neišeina atleisti, tada pavojinga. Ir tada reikia kit, kitų būdų, kaip iškrauti tą pyktį emociją. Jeigu neišeina meditacijos metu, tiesiog paleisti, paleisti. Sudaryti tą situaciją, susipykot, ne, mintise, įsivaizduokite ir vieškate, aš tau atiduodu, tiesią tą olę. Ir tęsia toliau meditaciją. Dar iškilo, dar kartą atiduokit. Taip jūs ištrinat tą patį įvykį ir energija eina į ten, sprendžiasi situacija. Reikalai pajuda santykiai, sveikata, yra kokia lyga. Oras iškilo nerimas arba ta lyga viešpatė tiesė tau valia, įsivaizduoti ir atiduokite, tęskite toliau meditaciją. Dar iškilo, dar atiduokite. Dar kažkas, taip jūs, taip meditacijos, būtent tos tylos meditacijos metu, om meditacijos metu irgi tai galite jau daryti. Šiaip tai čia yra apsivalymo praktika ir kuri kažkada, jeigu praktikuosit, jūs išsivalysit, išsitvarkysit, meilės daugiau jūsų širdys atsiras. Vienas iš požymų, jeigu viską teisingai darote, tai širdė meilė auga. Viskas. Tai va. Taigi yra be devynių dvi, tai gal mes tada ir baigiam, jeigu dar užtenka jau Pasidalinau kažkiek, kiek ėjusiu. Šiaip tai tikrai tik tai 3 procentus, kiek buvo pasidalinta. Ir ne, neskaitant to, kas yra taip visada. Tas sukauptas, pavadinkim, patirtis ir šio gyvenimo ir prie tų gyvenimų. Iš tikrųjų, pas mane tas dalykas yra šio daug gyvenimo. Ačiū tau, Lindai. Ačiū. Kad... Tai va. Ir e, senais įsikūrė prie laiptų raudoną dėžutę, ten atsidėkoti, atsidėkoti Lindai. Tai sąmoninga, o kas dėkojamas, kad energijos apykaita būtų, tai kad žinios jūsų sistemas lengviau veiktų. Tai tik tiek jeigu jaučiate kad tai nereikalinga jūs visada neatstikokit. Tol santykis jūsų baigsis. <laughs> Šiame etape. Ne, kaip ten sako, jeigu nori, kad baigtųsi, reikia dvigubai dėti. Ne, tiek jūs norite su manim nutraukti. Bet jeigu norit, taip tai, tai geriau gyventi. Tiesiog įvyko pabuvot, nu smagu. To ir baigėsi. Čia tokia sąlyga yra pas mane. Ne, tiesiog tai turi būti. Nes... і рижку мастурбуйте.